Bilang Kabanata 1 Noong unang araw ng ikalawang buwan, matapos umalis sa Ehipto ang sambayanang Israel, si Yahweh ay nangusap kay Moises habang siya'y nasa loob ng toldang tipanan na nooy nasa ilang ng Sinai. Ang sabi ni Yahweh, Magsagawa ka ng isang census Bilangin at ilista ninyo ang pangalan ng buong sambayanan ng Israel ayon sa kani-kanilang angkan at lipi. Ilista ninyo ang lahat ng lalaki mula sa gulang na dalawampu pataas, lahat ng maaari ng lumaban sa digmaan. Magpatulong ka kay Aaron at sa pinuno ng bawat angkan ito ang mga pinuno ng bawat lipi na tutulong sa iyo. Lipi Pinuno Ruben Elizur na anak ni Sedior Simeon Selumiel na anak ni Zurisadai Huda Naason na anak ni Aminadab Isakar Nathanael na anak ni Zoar Zebulun Eliab na anak ni Helon, Ephraim, Elisama na anak ni Amiud, Manasses, Gamaliel na anak ni Pedazur, Benjamin, Abidan na anak ni Gideoni, Dan, Ahizer na anak ni Amisadai, Asher, Pagiel na anak ni Okran, Gad, Eliasaph na anak ni Dewel, Nephtali, Ahira na anak ni Enan. Ang mga taong nabanggit ay isinama ni na Moises at Aaron at noong unang araw ng ikalawang buwan, tinipon nila ang lahat ng Israelita. Itinala nila ang lahat ng lalaki mula sa gulang na dalawampu pataas ayon sa kanikanilang lipi Ginawa nila ito sa ilang ng Sinai ayon sa utos ni Yahweh. Ito ang kanilang naitala. Lipi, bilang, Ruben, apat anim na libo at limandaan. Simeon, limamputsyam na libo at tatlundaan. Gad, apat limang libo, anim naraan at limampu. Huda,

at maaaring isama sa hukbo upang makidigma ay itinalanga ni na Moises at Aaron. Sila ay tinulungan ng labindalawang pinuno na mula sa bawat lipi ng Israel. Ang kabuuang bilang ay 603,550. Ang mga Levita ay hindi kabilang sa census na ito sapagkat ganito ang bili ni Yahweh kay Moises Huwag mong isasama sa sensus ng Israel ang mga Levita. Sa kanila mo ibibigay ang tungkulin ng paglilingkod sa toldang tipanan. Itatayo nila ang kanilang mga tolda sa paligid ng toldang tipanan, at sila ang bubuhat nito pati ang mga kasangkapan nito. Kung kailangang tanggalin ang tabernakulo, sila ang magtatanggal at kung kailangang itayong muli, sila rin ang magtatayo. At sino mang lumapit sa tabernakulo liban sa kanila ay dapat patayin. Ang mga lipi ng Israel ay magtatayo ng kanya-kanyang tolda sa ilalim ng kani-kanilang watawat. Ang mga Levita naman ay magtatayo ng kanilang mga tolda sa paligid ng toldang tipanan para walang ibang makalapit dito. Sapagkat kapag may ibang lumapit dito, tiyak na paparusahan ko ang buong Israel. Ang mga Levita nga ang mga ngalaga sa toldang tipanan. Ang lahat ng mga utos na ito ni Yahweh ay sinunod ng mga Israelita.